Pirmoji Samuelio knyga, 28 skyrius. Tomis dienomis Filistinai sutelkė savo kariuomenę karui prieš Izraelį. Ahišas tarė Dovidui, tu su savo vyrais turėsi žygiuoti kartu su manimi į karą. Dovidas atsakė Ahišai, Tu dabar sužinosi, ką gali padaryti tavo tarnas. Ahišas tarė Dovidui. Todėl aš padarysiu tave savo asmens sargybiniu visam laikui. Samuelis buvo miręs. Izraelitai buvo apraudoję ir palaidoję jį Ramoje, jo mieste. Saulius buvo išvaręs iš šalies mirusiųjų dvasių išaukėjus ir burtininkus. Filistinai susirinko, atėjo ir pastatė stovyklą šuneme. Saulius sušaukė visą Izraelį. Jie pasistatė stovyklą Gilbojoje. Kai Saulius pamatė Filistinų stovyklą, nusigando ir jo širdis ėmė labai drebėti. Saulius klausė viešpaties, bet viešpats jam neatsakė nei per sapnus, nei per urimus, nei per pranašus. Tada Saulius tarė savo tarnams, suraskite man moterį, kuri iššaukia mirusiųjų dvasias, kad galėčiau nueiti pas ją patarimo. Jo tarnai jam atsakė, Endore gyvena moteris, iššaukianti mirusių dvasias. Saulis, pakeitęs drabužius, su dviem vyrais naktį nuėjo pas moterį. Jis tarė jai, paburk man per mirusio dvasę, iššauk man tą, kuri pasakysiu. Moteris jam atsakė, Tu žinai, kad Saulius išnaikino krašte mirusiųjų dvasių iššaukėjus ir burtininkus. Kodėl statai pastus mano gyvybei, kad mane pražudytum? Saulius jai prisiekė viešpačiu, kaip viešpats gyvas, tu nebusi nubausta dėl šito. Moteris klausė, ką turiu tau iššaukti? Jis atsakė, iššauk man Samuelį. Moteris pamačiusi Samuelį garsiai sušuko ir tarė Sauliui, kodėl mane apgavai? Tu esi Saulius. Karalius eitarė, nebijok, ką matei? Moteris tarė Sauliui, aš mačiau dvasę, kylančią iš žemės. Karalius vėl klausė, kaip jie atrodo Ji atsakė, kyla senas vyras su apsaustu. Saulis suprato, kad tai Samuelis ir nusilenkė veidu iki žemės. Samuelis tarė Sauliui, kodėl drumsti mano ramybę, iššaukdamas mane? Saulius atsakė, esu labai prislėgtas, nes filistinai kariauja prieš mane. Dievas atsitraukia nuo manęs ir man nebeatsako nei per sapnus, nei per pranašus. Todėl pasišaukau tave, kad pasakytum, ką man daryti. Samuelis atsakė, kodėl manęs klausi, jei viešpats atsitraukė nuo tavęs ir tapo tavo priešu. Viešpats padarė, kaip jis buvo per mane kalbėjęs. Jis atėmė iš tavęs karalystę ir ją atidavė tavo artimui, Dovidui. Kadangi tu nepaklusai viešpatės balsui ir neįvykdai viešpatės rūstybės amalekiečiams, viešpats šiandien tau taip padarė. Be to, viešpats atiduos su tavimi ir Izraelį į filistinų rankas. Rytoj tu ir tavo sūnus būsite pas mane taip pat ir Izraelio pulkus viešpats atiduos į filistinų rankas. Saulius, labai nusigandęs dėl Samuelio žodžių, staiga visų ugiu krito ant žemės. Jis neteko jėgų, nes visą dieną ir naktį buvo nevalgęs. Moteris, priejusi prie Sauliaus ir pamačiusi, kad jis labai išsigandęs, tarė, tavo tarnaitė paklausė tavęs, statydama į pavojų savo gyvybę ir įvykdė, ko tu prašei. Taigi dabar tu paklausyk savo tarnaitės. Aš atnešiu tau kasnelių duonos, kad turėtum jėgų ir galėtum eiti savo keliu. Bet jis atsisakė, sakydamas, aš nevalgysiu. Tačiau tarnai kartu su moterimi įkalbėjo jį ir jis paklausė jų. Jis atsikėlė nuo žemės ir atsisėdo ant lovos. Moteris turėjo riebų veršį savo namuose. Jis skubiai papjovė jį, paėmusi miltų, suminkė ir iškepė neraugintos duonos ir atnešė tai Sauliui bei jo tarnams. Pavalgė, jie atsikėlė ir tą pačią naktį išėjo.